Roia kai Melea kai Elaia kai Batos. Roia kai Melea kai Elaia peri Eucarpias Erisdon. Pollu de tu neicus anapthentos Batos ec tu plesion fragmu accusas eipen. Al o filai, pausomet apote machomenai huto paratas ton ameinonon staseis kai hoi medenos axioi peirontain dokein ti einai